onon agorasdon onon tis agorasa i EPI e peira auton elabe kai eis agogon eis tous idius EPITES pites fatnes auton estesen hode catalipon tous allus parato e argotato e kai ade fago este kai ho suden e poiei deesas kai apagagon to e despote auton apedoke tu de diero tontos ei hutos axian autu ten dokimasian e hupotuchon epen al egoge uden epideo peiras oi gar hoti to estin, hopoion ex hapanton ton suneese apelexato ho logos de loi hoti toyutos einaitis inaitis hupolambanetai ho poiois an heede hetairois